Іван Білик. Земля королеви мод. Роман. Видавництво радянський письменник. Київ 1982 рік. Читає Світлана Горлова. В приключенческом романе современного украинского писателя рассказывается о ледяной Антарктиде. журналисты из разных стран мира совершают под эгидой ЮНЕСКО путешествие на далекий шестой континент, чтобы ознакомиться с работой исследователей, ученых, покорителей снеговой пустыни в нелегких климатических условиях. О том, какие приключения выпали на их долю в этом необыкновенном путешествии, о международном сотрудничестве в освоении нашей планеты – увлекательно рассказывает автор. Розділ перший. У цьому світі було всього два кольори білий і голубий. Білий під ногами, голубий у горі, І цей світ звався Антарктидою, шостим материком. Тільки далеко на півночі, де сонце ставало о 12 годині дня, виднілася темна плямка, дим з англійського криголама Роберт Скотт. Ту плямку видно було з позавчора, відколи в льодову прірву звалився всюди хід, смугастий візел Патріка Лоу, а відстань наче не скоротилася ні на ярд. І це і полудневе сонце на півночі було тими дивацтвами материка, до яких булат матрос і досі не міг звикнути, хоч топтався по Антарктиді три місяці і три дні. Він спробував уявити, якими словами почне розповідь про цей незвичний вояж, і слова рівно три місяці і три дні здалися найбільш придатними для початку. Тоді він згадав, що сьогодні перше березня, і сам себе покартав, навіть подумки ляснув по лобі. Три місяці й один день, бо третім місяцем був лютий. Булат матрос ішов останнім у ланцюжку. Його обов'язком було стежити за головним напрямком колони. Та попереду маячив ясний орієнтир, дим далекого криголама. Тому у Булатовій посаді жодної практичної потреби не було. Він раз по раз наздоганяв каюра, чіплявся за дугу нарт. Запряг ішов надто швидко, і каюр умисне стримував рудого ватага пса, щоб не збив з ніг котрогось лижника. Морозіне повітря часом розтинав різкий, мовляскіт, протяжний крик. А-а-а! Тоді ватаг спинявся, прищулював вуха і косував назад. Одинадцятеро нетерпляче зиркали на нього. А коли валка відходила ярдів на п'ятдесят, каюр давав нову команду Уїт. Рудий пес озивався, і цього було досить для всіх собак. Замикаючим була пішов уперше. І випала нагода приглянутися до погонича пстів. Це був низенький головатий ескімос невизначеного віку. Він разом з водіями двох візелів пристав до них минулого четверга, три дні тому, на 72 градусі 30 мінутах південної широти, де група пересіла з літака на гусеничний транспорт. Матрос кілька разів намагався вгадати його вік і щоразу брав сумнів. Три дні тому міг би дати йому всі 50, а сьогодні каюр здавався двадцятирічним. Це бентежило матроса цілий день. Найпростіше підійти і спитати, подумав він. Але ж то було пустою цікавістю, і матрос так нічого й не запитав. Візел програв сухий сніг двома глибокими борознами, лижники йшли лівим рівчаком.